دعای افتتاح رو با صدای آقای محمد رضا طاهری پخش میکنیم و به اتفاق هم قرائت میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی افتجا السلام فأنت مسدد للصواب بمنك بايقلت أن جاء أنت الراهن في موزع العفو والرحمن فأشد المعجبين في موزع النكال والنقمة بازوا المتجبرين في موزع الكبرياء ولا زمان اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدعتي وأجب علي ما دعوتي جوابمو بده با من حرف بزن و اگر یا غفور حسرتی فکرم یا الهی من الكروة القاد فرج دغار بل ومن قد كشف بأسرة القاد عقل تغار برحمة القاد نشرتها فهل قد بلائم بچکدنم آی قربونت برم که این حلقه را از پای من باز کردی بتونم بیام بشیرم با در بزنم ناراحتی ها را از من دور کردی آی مهربون أيوة الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فلم يكن له شريك في الموت ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الحمد لله بجميع مقامته كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه بلا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق عمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه بلا تزيده كسرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير المعاجة بي بقنا بقراك قديم وهو عندي كثير فهو عليك سهل يسير اللهم إلا عفوك أنزل به بتجاوزك عن خطيئتي بسبعك عن ظلمي بسترك على قبيل أعمالهم بعلمك جعل كثير جرمي عندما قال من خطئي خدایا ای بزرگ باریای جان به جای که منو بیدار تر کنه پر رو جرم داره میکنه پرده پوشی ها گذشته برد باری اتمالی فی عسال کمالا از زوج خدا خدایا گذشته جا علم جا پرده پوشی جا منو به تمام دازه از تو چیزی درخواست کنم که اصلا لیاقت جا ندارم الذي رزقتني من رحمتك باريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت عدوك آمنا أي ضرورة برد از اون موقعی که دیگه دلم برد شد تو منو از دایره رحمتت بیرون نمی کنی تو منو از جز اونایی که روزی بهشون میدی دور نمی کنی و رفتنی من اجابتک از اون موقعی که دلم برد شد جوابمون میدی عدو عدوک ما با خیال آسوده اومدم تو رو میخونم دیگه واه ای ندارم گفتم اونی که دعوتم کرده ردم نمیکنه اون مهمون نوازم اگه میخواست بیرونم کنه ازلم رام نمیداد اگه میخواست آب و ببره دستمو نمیگرف بیاره و از الان که مستان سلا خائفا ولا جلان زن دلم یه اونس دیگه ای به تو گرفته مدلن علم فيما قد زجوا فيها إلا فإن أبتالي عتبتوا بجهلي على ولعل الذي أبتالي هو خير لي لعلمك جبعاقبة الأمور خدایا اینقدر گستاخ شدم حالا هم که رام دادی در خونت اومدم با تو حرف بزنم تا میشینم سر سفره مناجات اول حاجت های دنیایی رو بیان میکنم یک به یک سآل که دارم ازم تازه اگر دیر حاجتم رو بدی قهر میکنم میرم در صورتی که تو خیر منو بهتر میدونی سلام علم مولا کریم اصلا مثل تو مولای مهربون ندیدم اصبر علا عبد من که علیه یارم انقدر بر بنده گناهکارم پسش بخواد سب کنه مهلت بده انک جدونی با ولی تو منو میخونی من رومو میگردم و تتعبب علیه فتبقض علیه تو با من دوستی میکنی من با تو دشمنی دارم و تتودد علی فلا اقبل من تو دلسوزی برا من میکنی من از تو نمیخوام قبول کنم کن لیتتم ولا فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إليك الله الله بالتفضل علي بجودك و کرمک بهترین چیزی که میتونید و بهترین نوعی که میتونید خودمون رو معرفی کنیم فقط همین فرهنگ عبدکل جان به من رحم کن من نادونم نمیدونم تو نگاه به بدی من نکن تو همون جاری با خوبی و مهربونید با من رفتار کن اگه خوبی و مهربونی تو از من دریخ کنی نابود میشم اگه یه لحظه پرده بوجی تو از من دریخ کنی همه ازم فرار میکنم بجود علي بفضل احسانك انك جواد الكريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق العصبان ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه فالحمد لله على عفوه بعد قدرته فالحمد لله على طول علاته في غضبه فهو قادر على ما يريد خدا را آدم باید اینطوری بشناسه بگه اگه داره میبخشه قدرت داره که بخواد منو عذاب کنه اگه بردباری میکنه همه چیزو در من دیده و میدونه و داره با من بردباری میکنه و هو قادر علی ما یوری هر کاری بخواد میتونه انجام بده الحمد لله خالق الخلق باسط الرد خالق الاسباء ذي الجلال والاكرام الفضل والعناء الذي بعد فلا يرى انقدر ما دورك ما بيني مش فاش بقربا در نجو نه کجا دور از ما انقدر به ما نزدیک حرفای در گوشی رو میشنوه تبارک و تعالی الحمد لله الذي ليس له منازع يعدله ولا شبيه يشاكله فلا زنگیر یعازدون قرب عزت العبدا و تواضع عظمت العظما و بلغا به قدرت ما یشا الحمد لله الذي يجيبني لأولادي فيسر علي كل و بأنا أسير همه زشتی ها میپوشونه من دوباره نافرمانیشو میکنم یه بار نشد در عوض خوبیاش منم با خوبی جوابشو بدم الجزاء الاحسان الا الاحسان اما نمک خوردی را شکستی این رزمش نمیشه و زمان نعمت علی فلا اجازیم با نعمتاش ما رو با شکوه کرده آبرون اما من اصلا سپاسگزاری نمی کنم برا نعمت کم الموهبت العلیت القدعتانی و عظیمت المخوفت القد کفانی و بعدت المولغت القدرانی فأسمي آمدا مدى واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه بلا و بابو هیچ موقع در خونش بسته نیست هر موقع در بزنی در و برود باز میکنه بلا یرد سائلا هیچ گدایی از در خونش رد نمیکنه خیب و آملا، هیچ آرزومندی و ناامید نمی کنه الحمدلله الذي يؤمن الخائفين فينجي الصالحين فيرفع المستضعفين فيزع المستكبرين فيهلك ملوكا فيستخلف آخرين فالحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد الثماء وسكانها وترجف الارز وأمارها فتموج البهار ومن يسبع في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله مادر خونه امیر المومنین و بچه هادی امیر المومنین ما رو در خونه علی قرار دادن ما اینطوری هدایت شدیم الحمد لله الذی یخلق و یخلق و یرزق و لا یرزق و یتم و لا و یمیت الاحیان الغراب ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيد الخير فهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحم وتحللت وسلمت على عهد من عبادك فأنبيائك ورسلك وسبتك بأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وسل على شب به ولی کرد به اخی رسوله به حجت کل خلقه به آیت کل کبرا و نبه العظیم و صلی فاطمة سيدة نساء العالمين بيبي جانا بتسلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين أبا جانا الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى فمحمد ابن علي فعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الهاد المهدي حججك على عبادك أو ملائكة في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم وسلم على ولي امرك القائم المؤمن والعدل المنتزم وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعل مدعي إلى كتابك القائمة بدينك استخلفه في العالم كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيء اللهم اعزه و از به خدای آقامون رو عزیز بدار منم به واسطه آقامون عزیز کن من و انتصر به آقامونو یاری کن منم به واسطه آقامون صدق سری آقامون منم یاریمون کن من سنو نصرا عزیزم مفتح له فتحا یسیرا فاجعل له من لدنك سلطانا نسيرا اللهم أزر بيدي لك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق وخافة أحد من الخير اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة مهما تعز بها الإسلام وأهلاما وتذل بالنفاق النفاق وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة إلى سبيلك فترزقنا بها كرامة الدنيا بالآخرة اللهم ما أرفتنا من الحق فهملنا وما كسرنا أنه فبلغنا اللهم المن بي شاسنا واشعب بي صدعنا وارتق به فتغنا وكسر به غلتنا وعزز به زلتنا واغل به و واغزب به مغرمنا اجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به و وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشبع به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمین از اینجا ما داریم شکایت میبریم نزد خدا آخرین فراز دعای افتتاح بگو اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتك ما و خدا خدایا اون آقا احمد دیده های ما فلانه و کزرت ادم فلانه باید نزد تو شکایت کنیم ایلام دشمن و گلت عدد ما تعداد ما کم مقابل اونم و شدت الفتن بلایم و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله فإن على ذلك بفضل منك تعجله وبزر تكشفه بنصر تعزه وسلطانك تزهره برحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا به رحمت یا رحمت